Cam susadı susadı dostu şehide Firdevse koşmanın zamanı geldi Ruh susadı susadı yaradan Rabbine Rabbe kavuşmanın zamanı geldi Çöllerde laleler açacak yine Rahmete koşmanın zamanı geldi Kıyamın zirveye ulaşır yine Kıyama kalkmanın zamanı geldi Çöllerde laleler açacak yine Rahmete koşmanın zamanı geldi Kıyamın zirveye ulaşır yine Kıyama kalkmanın zamanı geldi Ömerler, Hamzalar var olur yine Küfrü yok etmenin zamanı geldi Sımsıkı sarılıp hakkın ipine Dini yüceltmenin zamanı geldi Çöllerde laleler açacak yine Rahmete koşmanın zamanı geldi Kıyamın zirveye ulaşır yine Kıyama kalkmanın zamanı geldi Çöllerde laleler açacak yine Rahmete koşmanın zamanı geldi Kıyamın zirveye ulaşır yine Kıyama kalkmanın zamanı geldi Putları kıracak inancın yine Hakkı getirmenin zamanı geldi Zulümler kalkacak mazlum gülecek Hakim olacak dinin zamanı geldi çöllerde aleler açacak yine Rahmete koşmanın zamanı geldi Kıyamın zirveye ulaşır yine Kıyama kalkmanın zamanı geldi Çöllerde laleler açacak yine Rahmete koşmanın zamanı geldi Kıyamın zirveye ulaşır yine Kıyama kalkmanın zamanı geldi